Narayana alias Galuh Panutup Raja Penyelang Undur Nanya Tanah Atut Yati Alun-Alun Bakang Adung Kapanya Tanah Garwa Sampakana Nanya Tanah Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangreja Tembalan Anak Atleta Galuh-galuh panutup raja raja penyelang cumeluknya tanah kagarwa sampakanan Amit Ratu Mas Amit Ratu Mas Ya kulanya tanah datang cali kena tang rabeskan ku sampean q marang cop pad denge tes kasnya tanah ateta ku jantan garwaten nulis Deing nuis Dewi pannye Seangga kaulan nun Gusti Sumangga cari jejak raga Waking sapanglampitan guru daneta galpan nutup Raraja panjelang kali gan caliknya tanah dinanyaatanatan di dasing Karatondinana pangkonang Garwana. sa paras Na ke kal lupa nutup Raraja penyelang tembalan nuis De Naganing rum tedo kauula Gusti semaun raga Waking gumlar di bumi Bag jatoing yonya tanah Bag jatoin du parantos dungkap denya tanah-kana pangkonan raga Waking Nuhu sananaraga Wakingo kaya turbalaka nyatah mual engal nuangken mual engal ngaken garo-garaonya ga garun tolgara gagara nya gagara wagareteknya tungtung letangnyatanaraga Wakingtaro kaya turbalaka lah tarima payah tarima wayaraga Waking dan nuwunken dijajah penyatana atau yuka tampian nyatapata mana dalam raga wanta nga kon lahir Suci kauung guststi dalam Ratu Mas Dewi Gaing ya tanah Aina sampeyan majar mana minnya tanah dijajabkan kepianan patamanan ye ainnya tanah reknaon makeai siram kepianhan patamanan ainnya tanah lewiha je ganimbang siram kepian patamanan urang cuang lu mopet karena selamating ratunya ang alakonan sare menang itupan tanggal bulan na sappla karnya tanah tas ditinggalkan mang bulan-bulan tas ditinggalkan mang tahun-tahun akhirnyanya tanah gula dan tangga negara air kula yang tanah datang karena panggonan sampeyan airina lebih hadir uang cuang lebat karena salah petingkattonangkonan tuh uang cenang Gusti dalam Gening tuang Jenneng Gusti dalam Auna Cariyosan Gening Kawas Budak boon Gening Kas Budak Loleho haan salir ratenya tanah kacelluk kawun-naun kabentara kalau ka Jana pria kata tangga nagarajatnya tanah ratunya tanah sampe anraja Gening Ay sauurananacak beten teman urandu bening model gitu temen kaulanun ruang jeneng Gusti raga Wakingerti Arnu jantan istri tempat Magmu jadi salahki raga Wakingerti nyatanan Arinu jantan istri tempat Magji nu jadi salahki tempat ccinggu jadi salahki tapi din nadangetir main raga Waki ngaro kaya turbalaka dagening cariosan sampean nyatan-nyatana tuang jeneng Gusti asa benten teu kira-kira asa benten teu kira-kira saplekara raga waking nyatana mentar jajapeun katampian pataman kalah ditolak babar sapisan kalah ngajak sasarian yo lamun kitu nyacarana sampai teh teu percaya kanu jantan garwa teh percaya raga Waking sana jana ditinggalkan mang bulan-bulan mang ta-tahun ngala koran tarak tapan raga Waking teteluncallinjil loncat Mulang Udarti Natalgadada raga waking esstuken tapi nyatan aina salir ra paduka buststi gening bat ketu sauran anak batkettunya tanak Carita anak nalir ibarat tak percaya uang jeneng Gusti dalam attuaain nanya tanahnya tanah Kersajang Gusti namunmun ter percaya Manya tanakanu jantangarwa bisi di sang kaluncallinlunca Mulang Udarti Natalgadadaan sampeyan tesap plekara Gauh Pandakawawan2 plekara Gauh papapatiuh papapati sayanya tanah geratarosken kalau jadi panda kawan saya geratarosken kal jadi papat tuang jeneng Gusti dalam ara Kawa hujan Tenggar Waluncalin celunca Mulangku Dartima Ratu Mas Dewiinggro A nanya tanah sampeyan majar mannya tanah gula disuruh nanyaken kardu jadi papati disuruh nanya ke jadi pandang kawan reg nanya ke nanya kenaun reg nanya ke naun regnya tanah nanya ke Kak papati papapati ini mendi Aina kula kacelluk kauwunnawun kabentar hmm. kalau kacana pria kata tangga negara pu Nyalikan Sitinggil binaturarata cekal domtali Kerreta dedamparan deta penaliti ping kanca lengka Ina warit kula kaceluk jadi ratu kakoncara jadi raja guys cukup Tengahbogan papat Hiday kula gest butuhnya tanah papatdaynya tanah kularek raja sesa kawasan di negara papatih papatih di mendi papatih guys diusir di negara duduh tuh tuang jenang Gusti dalam kunaon kunaon tuang jenang Gusti dalam kunaon Pajar manehnya tanah lu jadi papati diusir ku sampean Duh, bobo leting letik letikkan letikan pikir nyeriun hatena. an jadi papati tetas ditinggalkan Bang bulan-bulan Mang tahun-tahun kalaupun antara ta geninyatan airnya tanah sampeyan dungkap pangara lain channel jadi papatirek pisenangken lain channel jadi papatnya tanahrek di Mulia ke lain cerek diperrebogbolongan du Apus sampeyan kalah diusir mo-buah nyeriin pikir na baahbo legit lenya tanah nyeri hatakpidli Kula raja kulanya tanah sesal kawasan Man sampainya tanah tekudu nanya tanah tumanya kalau jadi papati Sampaannya tanah tekudu nyaho nya tanah urusan papati Patih Ray agres diusirnya tanah kun dewektina negara Wauh naun kesalahan kaualahan nanya masalah kesalahan Kula gecukupnya tanah jadi ratu jadi rajanya tanah. Gus cukupnya tanda tekudu boga papat ide. tuh kakak wakil mata percaya geuning kelakuan sampai sampean ayeuna model kita tanda rupana. Sampean teh raja, sampean teh nyatana sebut ratu. Kunaon, kunaon gening lalampan telir ibarat budak rodeknya hulu. alam pante li ibarat budak nyambolon lir ibaratnya tanah at ye mudadakng kawas naon tu lamuntunya cara na boro-boro jeng hamba ayat gening hujan tengnya tanah rejeng hujan tenggar wakawawaski tanda ruana Ratu Mas Dewi naganing grup Aena tong lobacocotong loba bacotong Aina tong lobat caritanya tanah jengkula kula sesa kawasan kula kakceluknya tanah at raja di negara sampeyan anu jadi garwanya tanah at kudu nurut tanan naon anu diparentintahkan kukula do baking mata percaya naon kasan anu jadi papati salahjarnya tanah naon sabab na hmm. jadi sampeyan percaya pelakara Patih raya nagis diusir negaranya tanah sampai itu percayanya tanah karena kealahan anu jadi papatinya tanah ku tegudunya tanah nyarita tetap percayanya tana mati percaya kaulan Nahngka salah lalu jadi papahnya tanah na alasanan laluu jadi papapati tiasana diusir di negara hmm. Ayeuna Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangrenyap Garwara Gawaking anu kolot anu ngor. Lamun bener nyatana sampai ente percaya, yuk, Urang cuang mangkat. Hiriwing bawa angin kolepat bawa kilat kabencaku sadulur sapilanjegan. Nyatana urang cuang tumanya. orang Cuang aung Kapan tuhka petapan Gunung Padang ayamnya tanah sau jaring Kanda sau jaring carita Yen di petapan Gunung Padang ayaah Kaipan ditapan ditar Majarna Sakti mandraguna Toto sane Bojana kulit ganti Sukma kandangwa Ayena orang Cuang mangkat Ayena orang Cuang tumanyanya tanah ngenaan ngenaan Patih rayana Kahiji langka 2 Ku panasarannya tanah kula Kacelluk jadi ratu kakoncara jadi raja Kula panasaran Panasbaran Kula hayang nor nyatanaga Kai Pandita Lamun benar-benar Kai Panta gagas Sakti mandraguna Toto Sane Bojana kulit ganti Sukma Gedewa Kula calik di negara-gedde negara tataran Kidulgara cammiskat Soluknya tanah kula ratu kakoncara raja. ayam manusa nyatarek kalhuran gula anu tangtu etang kaipan di tanu ayah di petapan Gunung Padangrek dipo darah nyatawe mana Ayeuna ula Tarrima payah tarima payah Dewi naganingmlah Dewi pengernya garwakula Aina ularima payah dipakai nortarek dipakai ngadoja Dewi Naganingrum gerak kandungnya tanah kewali wajah kencana. Dewi pangrenyap gerak ngandungnya tanah bokor mas kencana sabelah kukuningan sabelah. Urang mangkat, urang norta kakai nu aja di petapan Gunung Padang. Atu etanya tanah pinutri nugelis Dewi Naganingrum lan nugelis Dewi pangrenyap garwana galuh garwa paserenan tetiasa majar kumah Te menanggung Teenangsungkan atuhennya tanah gancang Nacaritaeta pin nutri Nu gelis Dewi Nagani rum ngandung kewali wajah Kencana tunggu gelis Dewi Panyep ngandung Bogor Mas kancanna atuh heta dua pin nutrites sampaikalakon Katingari yang gede beteng gedeka kawasan naga lupapan untuk Raja penyelang ksi pakai ortaka Kai pande tadi carita lapun tadi dicaita lampaeta nyata lapi nutritrisa kembaran Dewi Naganing Rumland Dewi Pangernyapatiing gar yang bakal digiring Genti negara gede negara tataran Kidulgara Ciamis nyatara bakal ngaung kapan kapetapan Gunung Padang di anak kai panditan waya di petapan gunung padang tapi nutrinya tanah kalayan galupan nutup raja panyelang undur nati negara teh dicari talakuna teh dicari talampahna Dicarita datang ya atu eta petapan gunung padang Barang dunggap naga petapan gunung padang galuh panutup raja panyelang kali ganet cumeluk tinu jauh cumala tinu agang amit kai pandeta. Amit. amit kai wanitata yenya tanak gula regmenanya Maen tanganjang engal datang cari kedat datang rapes peeta tembalanan galpan utup Raja panyelang cumeluk Tiuh jauh cuma labang tinuangga barang cokla dengtesgarasa 10 cari di petapan Gunung Padang nya tanah Kai wanitaita kali gana Hai panda patwe tanya tanah tembalan kai pani tata kaliganre pop ngadi karena teh waduh He para Catri bododo dodo bagu Eh, para catrik tuhnya tanah Ayu cumeluk Tinu jauh Ayu cuma labang tinnu angga majar maneh minanye mahment tangan janganngka yin tempat di petapan Gunung Padanghe Para catriksKB gera mundur sampeyan kun yo nya tanah kaiseema Anu cumeluknya tanah tinnu jauh nu cumalabang tinnuanggangnya teken Kai Pandita bakal nemmonaetanya tanah tempal Kaita maangnya tanah akueta kalunya tanatina selamapeting petapan Gunung Pang Kai Pandita kaligae poksa Saut Waduh Kaiema sumanga cari Sumangga cari kijeng kai panditata di petapan Gunung Padang eh? Suangga kaisemahi gening sireng Anucunduktirbararat Ratu nu datang geniliri ibarat Raja cari jengkai wanita mangga carikan Waduh nuhun Kai wanita yenya tanah kula gasiknya tanah didicaikanku sampeyan ya kulanya tanah gasik ditarrimaku sampeyan nuhun kai wanita Oh noeta oh, oh, da kudukinya Batur oh eh para catriksakaB duuhtuduh inya tanah Kaisemahnucundukli ibarat Ratu nudat Anlirr ibarat rajanya para Catri oh, oh did dulu Di tingkah pari pola nama eh oh, oh. eh helaan kai seema Kai pandita aro kaya atur balaka Yuukai pandita garoroga garronttol gara-gara gagara Wah karretiknya tungtung letnya para Catri oh, oh hayang angge-angge tumaros ka sampeyan aya naonpangna jauh nga baddu yut lembut Anggang la laaran dungkap kakai pandita ayah naon sampeyan anucunduk libara tuh Anu datang liri ibaratraja Ay naon kaperluan anak Oh kai panita nuhun Kai Nuhun Kai panita tanah kasihik ditampkan canggi pariksa ye kulanya tanah kaluaran di na negara-gede na negara tatran Kidulgara Ciamis kula pan jauh nga baddoyut kamuuk taganglah layanan dungkap panah pangunan sampeyan kai wanita peda sampeyan kacel kauwunnaun komentar kalau kajjana pria kata tangga negara Yen sampeyan Sakti mandraguna Toto sane Bojana kulit ganti Sukma kan Dewa ka nguru sadurung Winara nah Aina kulanya tanah kulakat celuknya tanah praabu ratu galuh di na negara-gede negara tatran Kidul negara Ciamiskula ngagiring gen garwasa 22jennengan na nukolotnyanya tanahkolok nu ngalakonantingri yang gede beteng boh nuk bokulanya tanah ayang tumanya kakai panita ia tuang pinutran bohk botin bakalwelaki Waduh Duh, para catrik ayah BPRT. Oh, oh. Duduh, duduh para catrik, duduh. Kaisemah nu cunduk lir ibarat ratu, nu datang lir ibarat raja, duduh. harga garwa sampeyan aye nanya tanagarengan gede botong datang karena pangkonan kaipan di takeke helaan cena Arirektum manyyak itu Ma nggak kaipan ditak morerek-moret ke kaipan ditak morek sumputnya lindung ke tapi gitu gek agung-agung bay ngawur kencai kalangitnya batu ho Sebabari manu sama hen terlepasnya tanah attina kas salah Nah auh aak kai pan ditapraknyatan at ye kaipan dita bakal nyarita garwa sampeyan anu kolom sanes gaduh tuang pinutra pamegetuh anak Raden Hariang banget nah, Ari nungora bakal, bakal boga anak bakal lalaki doi bakal nage tapi ih tangeh buah tangeh daun tangeh tangeh buah tangeh daun kan nyata bakal boga anak ge Ari A namanya tanah datang karena pangkonan kai pandita y kaitmu sampeyan ngaran galuh galuh panutup Raja Raja Panyela garwa sampeyan garyengan gede beteng Etama gedega-gaweian sampeyan kakawasaan sampeyan hamuraa kai pandita At nya tanak bok Billy salahnya ngucap Agung cukup nya tanak anu kas suun itung-iung ngawur kencai kalangi dahi Kai pandita Aya naon kai seang sampean nyocot sampeyan babacot bisa jajablanya tanda yeharpen gula ia kula luka celuknya tanah praabu ratu galuh Mondan rayaanatina negara-gede negara tataran tidul negara Jamis naon sababnya tanah sampaipenyabutkan galpan utup Raja penyela gula tertarrima disebut galpan utup Raraja penyelan yo kaimah galuh panutup Raja Panyelang cekai Pandi tagehh Agung Agung ngawurkenca ka langit Kenna Daik disebut galuh panutup atuhnya Nuhun cena terdaik disebut Raja Panyelang tamat ke jantan halangan tapi kekai pandita Sakali nyebut galuh panutup tetap sampeyan bogangaran galuhgaluh panutu Sakali nyebut raja penyelang tetap sampeyan raja-raja Panyelangmatbodo eh, rektari Majeng Tenai teman terserah gitunya ah. para Catri eh, eh. Taai Pandita Ta nyata ngala lancangan dia kula nyata Prabu Ratu Galuh. Lamun kitu nyacarana. Ulah sambat kaniayan anu tangtu bakal ditampilin gapit bakal dicabuk kerangkep bakal dipodaran yang kai panita. Oh, galuh panutup raja panyelang duduh duduh. Duduh atuh lamun kitu onaman mah. para Catri cenarek merangan Kakai Pandita Iih broruk gerak dibankenpangawasan sampeyan Moga kulit Cabara lapis Boga tanaga saabaha nyatana bogabobotan dampal panangan model kuma Kai Pandi Tam Murek undur Kai Panditata morerek ngejat mo samalah Kai Panditata hayang nyahonya tanah kan at jenengan anak atuh panagaa gal lupa utup raja penyelang morenya itunya baturnya gitu geratiban kenyatan pengawasan sampeyan nggak lupa tutup Raraja penyelangta lupa utup raja penyelangnya tanah khas aksian ku jantan garwa mangsan narita nyatan atau kali Gade ke biar ma cabokde borbo itupan borobai punangkunangan ayu Kaipan di tab kali di tampil hinggagapit cabok rangkap kali gande bakal disepak di dupa kali gan koangkan Nyata di kali peranganku galupan nutup raja penyelang kali kene bakal ditampilin gapit bakal dicampur kerangkap. Iya. Bakal disepak Di kayak Di Dibebet nyata di ditampilin gapit disepak kau yang kaya Ayo ayo ayo. Kemudian tiang tuh jamin kangkung nguli tarung beningan jatang dimentak beningan cocong dicocong beningan pasir banting gani Kunti anak pating kocak beruntung ngageger monyet nanti sepak di rupa koleang Gajarang koleang, gajarang kolek, gajarang Eta kai panditanya tanda di perangan galupan nutup raja penyelang di didupak, ditampiling gapit, dicabok ragam halikane di cangking witis na di cangkeng na sejarah bak nyata na tu yen paniata na rek di bebet bebet rek di balang balang ke tapi eta kai pandita nyata na di perangan ngalawan ente inditnya ente kawah nyata na imut ngagelenyut tembalan na kai pandita iya mal Kaipan di tas senjata rasaparas dari perangan Barmut gaga cuti lupa nutup Raja penyelang Pra gerabiaken Panaga sampeyan gerak ketruukan panawasa sampeyan y Kakaipan di tanuaya di petapan Gunung Pada hotwenyat ngannya tan ga lupa nutup ja penyelang nafsuno ngagudu-duga padahan mangsan na Tatu nyata bakal dibankan dedampalpanangan ja kai panta kai panta nurrek dibanan dedampalpanangan TK ngawatak pengawas sangwatakpangga bisa tanah ngaawa tak ajib pengti jammpamantra mansanarita kali gari ngegeledung angin puyuh lilin duaan angin topan tali wawang eta di petapan burung Pang nbruk raga pengawa kanannya tanah atau eta ga lupa nutup raja penyelang sampai ngalakunan kabur kalung-ulung sampai ngalakonan ngejat kawang-awak Etang ga lupa nutup raja penyelang Kabawa ku angin topan liang Iung sampai ngalakunan mamaungan Jelina sorasondari saking tarik nyataku bawa nyataaka bawa kuangin topan mengalah yang di awang-awang besok pagi jaga baring itunya-tanaga lupa nutup Rajak penyelangi maka ragnatenya tanah diburuuankaraton di negara kede negara Tarangkeddo gal lupa utup Raraja panyelangnya tanah kabur kaulungulu ngejat kawang-awang kapawaku angin peljuk angin puylilinan angin topan tali wawang nyatanbru Kanragapangwa karena nagal lupa lutup tapi nutris sakembaran nugali Dewi Nai rum lan nugalis Dewe pangarnya pating jait maratanng langit pating konsehat Maratanng daga mana almanenya tanah pamitan Latu yerek mulang kanagara Atu iyo Kai panditanya tanah ngadangu Eta nyata tanah tu mentampun Pinutrinya tanah mentambulan Kali keret tembalan kai pandita iyo tembalan nyata na kai pandita kan kadepok ngalika. Bo hakehellanan pinuri kehellanan kai pan dita morerek ngoet ke Ka sampeyan ke helanananya tana pada pada mulangkanagara sampeyan tapi nyatah ye kai panta hayangnya Oh nyatan dikandungku sampeyan sebab kai panta tadi nyari tangan saukurr gagawean samnya tanah gagaweyan galuh panutup Raja penyelangtah itu nu dinya tanah nu diigaweku sampeyan manalang tarima payah tarima wayah eta kandungan sampeyan Aina bakal dibukaku kaiban itu du te kai pannya tanah sare bu am pun dua bu am punkati lumanung tegeda dibuka Dei teda dibuka denya tananda da puku sal rapatnya tanah Atau sampean kai pandita paranto suninga itu gitu. Tak bisa gitu baik. Kai panitanya tanah hayang nyaho naon bener. atau tanya tanah arokaya turbalaka dingin pinas tianyar pinangi. Dewin naganing rumnya tanah ayeuna et atau eta kandungan anaknya tanah katibanan pangawasa pati Banan panga bisapati panannya tanah tuhuka kawasan kai padta kali petannya tanah paling ganek kubrigragrattina kandungan anak nu geis Devina Gaing rumtek gubrakgratnya tanah kejadian anak kewali wajahkencelana Wali wajah nyata naina tetata pas sini deku kai pandita kali gane bakal dijejak. Kuali wajah dijejak kali gane koleang cepet. Eta kuali wajah kali gak ada belaknya tanah ngapung kau lungu lungu jat kawang awang te kali gane uang uang uang uang uang uang uang Kewali wajah dijejaknya tanah tepatapan gunung padang. ukai pandi tak kali gannya bakalblu ra etaknya tanah kuali wajah Tina kandungan Na nuis De naganing rum main ragnya tanda di daerah tanah mana dingin pinasti nyar pinanggi ayaah kocap kota kewali Tinaasaasa kal kandungan Nau golis De naganing rum nu dipake Nor tanah Dewi Naga burung parantos leungit nya tanah aku kandungan kandunganana. Dewi pangrenya pon gitu deui. Ayeuna bakal dibukanya tanah kukai pandita. kawasan anak kali gini laraki. Gejliknya tanah katu keluar tina kandunganana nu nugelis Dewi Pangrenya Kali ganinya tanah ragragna teh bokor emas kan sana sabelah kukuningan sabelah. Kamaskan cara sabelahku kuningan sabelahnya tanah tuyu di tati petapan gunung padang kali gane bakal didupak deh bakal didupak bakal disepak kali gane larak cemret lah belah dia wang-awang etanya tanah bokor mas kancana belah dia wang-awang kali gane bluk bluk rag-rag Eta bokor Mas Kancana sabelah kukuningan nyata nanu sabelah ragragna tenya tanda di daerah tanah kidul kene bay mana dingin pinasti anyar pinanggi ayah kocapnya tanah kota kuningan. Tina sasakalanya tanah bokor Mas kandungan ananu gelis Dewi Pangrenya. Ari nusa belah deui tanya tanah bokor Mas tanya tanah ragragna teh mentas lautan. Ragragna teh di Prancis kali doni kejadian anak petapan gunung emas. Eta eh, bokor mas kancana sabelah kalayannya tanaku kuningan sabelah ayeuna nyata anu parantos ngalami tanpa lebih hilang tanpa karena nyatan atau eta di petapan gunung pada Ayeuna eta pinutrisa kembaran dunggelis Dewi Naganing Rumlan dunggelis Dewi Pangrenyap kali gane undur tina pangkonan anak kai pandita di petapan gunung padang Hari mulang nate sewang laku nate sewang lampa nate kali gane lar niang Barambat bayi nama pinutriniang Angkat gendok tangendok dayo angkat moyang, Angkat moyang. sanggo yang cega lalaki macem nadi kolong lagi toalan namadi kolong jagat udah-m takana nama genyaman takbuana na matati Wutering rek bonteng mageningan ma bali gobae Man ki cuma tuteing rek goreng ma baret tobae barere to bae Pas kurang nama mata koko jayan koredas mageningan makan tun cadasna. Tila surang tak mata kokonjakan besuk makan tun waasna kantun waasna Jaya nama di kopian komo lamun nyorotina Patapang dinaik Jennagogolongan ditari kayonyadina Nammbong gans di Kaawaku peongrina ka Bimbong gansa tadi pas raken tadi pasrak terus Topin nutri Mulang nyatanati petapan Gunung Padangny api menya tanam bakal Mulang Kangara T eh, tapi nutri kali Gae nyatanam Mulang nasewang laku nasewang Lapang Ari nugelis Dewi Naganing rumah bakal Mulang Ka Ka Karaton Ari Dewi Panyepmannyatanam Mulang na TK petapan Pasepan Pancartikaana tempat panganginan. barangnyanya tan na pintin nugelis Depang lep madungkap nangkap petapan paseban pancan di tite barang dungkap T kali gade kedebu gelura sare Sarena menang 7 kowe 7 petintu cobaken 7 dupan tanggal bulan telilir tenyari Hatanya tanda Dewi naganing rum lumabat karena salah salabating karaton Dewi pangranja tanda lumba lumabat naga salabating petapan paseban pancaniti Ayuna tunda lampana pinutri Anuknya tanah keur ngalakonan atu di dina beting petapan kalayan ugelis Dewi naganing rum lumabat kak karaton baring bakal ngomong tuang pinutra orang juang nyatur kenyatan kai panditan waya di petapan Gunung Padang nutas di perangannya tanah kugallupan untuk Raja penyelangi ajanya tanah eta kai pan ditata kali ganinya tanah bakal ngalongi tanpa lebih bakal ngilang tanpa karena pada padare kalau tap lebih bakal ngilang tam karena teken te di andlumsium tunda diajuan siang pada caturan nu dingin cari tanu bila tinggal lumana pipir lawu Ja nama-na tengah imman Aunkendangsaahan ba urang juang tuang tunda lampah nanya tanah atau yadina Car Da Ciung Winara kurang cuang antosnya tanah a y salah jo